Necessas lingua diversezzo. Gravai resultoi de la scienzo, ofte restas ne rimarchitai, se ili ne publicigas en la angla. Cai se malgrandai lingvoi mortas, tiam perdigas valora medicina scio. En multai culturoi nome, medicina scio estas TRANSTONATA nur busce, cae tio minacas perdigi. Novae esplor resultoi tradizie publicigas en facai periodagioi en la Angla. Nur tiel ili estas percepteblae internazie, char la Angla estas la mond vasta interlingvo. Ciu volas comunici internazie, ca ciu volas informigi, tiu usas tiun lingvon ali flanke ne ciui esplor resultoi publicigas en la angla, cae tiel tiui parte gravegai malcovroi au analizoi simple ne estas perceptatai. Tio estas vere tragica. Existantas cio, cae regionae facae spertoi ne estas transdonatai, cae ili eble perdigas ne revene. Ciel riciga, tiu parto preno ancaute tiui esplor resultoi povas esti, tion prilumigis internazia teamo de sestec esploristoi sub la guidado de la Universitatu de Queenslando en Australio. La teamo analisis quartzen sestec ses ne anglain facain periodagioin e la campoi ecologio cae natur protecto en dec ses linguoi, el tridec hoc regionoi de la mondo. La resulto de ilia studaggio, quiu aperis comprenebla en la Angla, estas tiel attendebla ciel clara. Scienza e laboragioi, publicigis en aliai lingvoi, cae tialgis nun ofte estis ignoratai, sendube povas helpi pli bone protecti la biologian diversetson sur la tero. Temas tio, ne nur pri percepto, cae tiel pri appreso de existanta scio, ciu povas conservi la diversetson de spezioi, sed ancau temas pri la pura quanto de la esplor campoi. Se oni kun consideras la esploradon pri natur protecto en aliae lingvoi, tiam laula resulto de la studaggio, la esplorita geografia areo pli grandigas je dudec quin procentoi. Ancau la nombro de esploritai besto spezioi pli altigas signife. Ce la amfibioi je quin procentoi, ce suciuloi je nau procentoi, cae ce pirdoi je tridec tu procentoi. La concerna in Germana in studajo in priuge analisis ciencistoi de la Universitato de Hamburgo. Ili tra rigardis 2756 Germana in scienza in esseoin el la jaro 1965 gis la jaro 2019 el tri facai giornaloi pri ecologio. Se oni consideros nur tiu in german lingvain publicajoin, oni notas che estis esploritae sestec quin efficae natur protectae intervenoi por la conservado de pluai nau amphibiae spezioi. De sestec quar su ciulae spezioi, cae de ducent dec sep birdae spezioi. Tiui ec conoi estis por la internazia scienzo tamen neatingeblai, diras sciencisto por igi la resulto in mond vaste alireblai, ili nun estas registratai en libere alirebla datum banco. Gi havas resumoin de ciui examinitae studagioi en dexes lingvoi. Jen mamuta proiecto.